radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bona espanya, Sigueu molt benvingudis a l'edició 539 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Pam, pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim, pam, pum, fuego, no nos callaremos. Pim, pam, pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim, pam, pum, fuego, no nos callaremos. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala petita del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 539 i que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. Com sempre, el primer que farem serà presentar a la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio, el primer a ser presentat, aquest que toca les màquines infernals de mil amors amb els seus ditets màgics, és el nostre reverendo Tecles. Què passa, bonic? A veure com, com, com es puja el volumen. És que jo no me'n recordo, fa tantes setmanes que ja, no venim, ja, ja, com, ja, com era ja. això. Estem, estem en una època de avui sí, demà no i demà tampoc. Que si i... calçotada per aquí, que si calçotada sí. per allà... Va, <laughs> no, hem, eh, hem estat ocupades. A fondo, eh? A hem estat ocupades, podríem I bé, i bé. Sí, sí, sí, hem estat contentes. <laughs> Però aquí estem una altra Anem. vegada plens de música combativa en vena. I tant, i tant. a la seva banda, un altre tiro fijo, un altre que tira temazarranga, no sé, espaterrans, directe des de Barberà del Vallès. És la nostra estimadíssima Sadi. Què passa, bonica? Com estàs? Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Encara em la veu una mica fotuda, mm. perquè entre la calçotada de Barberà vaig estar malaltona també, encara arrossego, però bueno, algo farem, algo farem. I tant, i tant. La veritat és que en tenim moltes ganes. L'Isma és aquest que us dona la, tu què, tu la què? xapa. Jo, jo bé, jo bé, vinc, vinc content perquè més avui la dedicatòria em toca de, de prop ah, i, i vinc encara amb, el, amb el cor encès després de, de la setmana passada. Si us sembla bé, anem, anem directes sí. a cara, a, a, de cara a barraca amb la dedicatòria. Vinga, va, avui te ficaré la falca i tot. Vinga, va, que guai. <laughs> El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a tota la comunitat educativa que la setmana passada va sortir en massa per reivindicar una escola pública i de qualitat i una feina digna. Les docents van donar una lliçó de com es lluita pel futur d'aquest país. Es van tallar carreteres i autopistes i es van viure vagues i manifestacions històriques. La gent va sobrepassar com una gran riuada els sindicats pactistes de la patronal – la policia repressora i els polítics generosos amb els Mossos i avars amb els docents. Vergonya d'acord al signat per les rates de Comissions Obreres i UGT per salvar el coll, al PSC i a l'indigne president Illa. Ojo, eh? L'escola pública catalana reivindica més recursos per a l'educació inclusiva, baixada de ràtios, augment de salaris i reducció de la burocràcia. Volen estabilitat laboral, currículums coherents i no patir angoixa per ocupar el seu lloc de feina. Ja no ens alimenten molles, volem el pas sencer i aquesta lluita és cosa de totis, perquè encara que no t'ho creguis, a tu també t'afecta. Per la dignitat docent, per l'educació dels nostres nens i nenes i pel futur del país, ni un pas enrere. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la lluita dels docents, que eren més de 200. <laughs> perdó, perdó. <laughs> sí que ho érem, sí. Perquè lluitant també estem educant. I tant que sí. Molt no bé. podia faltar després de, de tot el que es va liar des de dilluns fins a divendres amb, amb vagues eh, territorials que van ser històriques arreu de, de cada un dels territoris on es van dur a terme i, i també amb la, amb la vaga de divendres a tota Catalunya que va, va col·lapsar Barcelona, va col·lapsar les principals vies bueno, i tot, tota, tota Barcelona amb totes les columnes que es van fer. Jo vaig estar a la columna meridiana, érem com més de 10.000 persones, bueno, una, una autèntica barbaritat, una autèntica bar barbaritat, i encara amb ressaca emocional després de les vagues i tot el que van fer la setmana passada, i més orgullós que mai de ser docent no podia faltar una dedicatòria així. Mira que no, no, hem fet poques eh, per l'educació pública, però jo crec que, que ha anat molt més enllà la mm. lluita mm. de, de les docents amb, amb tota l'organització que, que hi ha al darrere de les assemblees de centre, de les assemblees de zona i també amb, la, amb, la, amb el benentès de, de, dels sindicats no pactistes, dels sindicats de, de, la, de la vaga. Mm -hmm. I, bueno, i tot, tots ahir amb, amb l'Austec, amb la CGT, amb la Intersindical i amb l'Aspect, perquè, perquè tota la gent que arrosseguen segueixin sortint cada vegada que faci falta fins a aconseguir el, el propòsit. Que necessari és que hi hagi un sindicat majoritari mm -hmm. que sigui dels nostres, no? Sí. Perquè Vaya. sempre els sindicats majoritaris sempre se'n diuen així, no? Els sindicats majoritaris sí. sí. sempre són els gusanos aquells de, de comissions i, i UGT. Els del Rolex. En canvi... Els esquirols. En canvi aquí, aquí no. Aquí, aquí no. no. Mm. no, no aquí en, el sindicat majoritari és dels nostres i han topat en os, perquè a més estem, estem molt, molt contentes a l'Ostec de tota, de tota la, la reacció que, que hi ha, de tota l'organització que hi ha, i, i sí que tenim, tenim ben clar que, que passi el que passi, serà refrendat o no per la comunitat educativa i això ens, ens donarà la raó. Al final farem el que, el que la gent ens digui. I que no s'atura aquí, no? O sigui, no, que ara no. eh, heu com començat... bueno, ja portem molts anys amb això, no? Però que ha, ha sigut un punt de d'activació molt potent, sí. també um, la, el sector de la sanitat, el sector també, de la pagesia, també que sí. també es van sí, incloure sí, sí. molt en les, bueno. en les manifestacions. O sigui que és un moment mm, potent. El PSC deia que volia fer govern per tothom i sembla mm. que cada vegada se li cauen més, Vaya. més actors i més actrius de, mm. de la moguda. Sí, sí. Bueno, ja et dic, ara mateix la pilota, a nivell d'ensenyament, la pilota està evidentment a la taulada del departament mm. perquè, perquè nosaltres hem, hem, hem dit que no volem aquest acord. Mm -hmm. L'acord per mi ja és paper mullat perquè a més no hi ha pressupostos i ara el que cal fer és eh, seguir eh, amenaçant i no només amenaçant sinó, sinó demostrant tot el poder que tenim darrere fins que es vegin obligades a seure's a la taula i a signar el que han de signar. I fins que això no passi no pararem. No pararem. Molt bé. Molt doncs, bé. Que guai, que guai. Quina, quina bona, bona. dedicatòria, és, sí. feia sí. falta, feia falta. M'ha fet, m'ha fet dir-ho. Anem amb la primera bala? Vinga, Vinga. comences tu, Vinga. Vinga. Sí, començo jo. <laughs> Que, mm -hmm. que mm-hmm. raro. <laughs> ja sabeu que m'encanta això de l'arranca el pim-pam-puf. Pues. <laughs> sí. és per això. Anem amb Llengua Morta, trio de rap català nascut a l'Espluga de Francolí, integrat pel lleidatà Joan Berguedà i pels germans tarragonins Eduard i Joan Vilalta. La cançó nascut entre Lleida i Tarragona, que escoltareu a continuació, és el single de debut del trio i el primer avançament del que serà el seu primer àlbum titulat Plorant Roselles, cantant desastres, editat per Propaganda pel Fet. L'àlbum està previst que surti el primer semestre d'aquest 2026 i està format per 10 temes íntegrament en català. Us deixem amb Llengua Morta i aquest nascut entre Lleida i Tarragona. Arranca el pim-pam-pum. Nascut entre Lleida i Tarragona, molt tocat per la marinada, el millor poeta de la zona, no pertany a la parla hispana, ara rapés en un altre idioma, han fet sonar la campana, busca ben el millor raper, ja vemos papa fumata blanca. Vestiu-vos la negra que la mare pàtria fa temps que ja està agonitzant, en els meus somnis escolto campanes i em toco pensant en el seu funeral. Visca Catalunya, Gora, Euskal Herria, Galiza, Ceibe, Poder Popular, no seré jo pas qui criminalitzi l'autodefensa d'un poble cansat passat. Vinc de la força d'un poble, dels vots i les urnes d'aquell dia 1. Vinc volant amb los vientos del pueblo que Miguel Hernández va escriure per tu Vengo de los bolsillos vacíos que dos jornaleros trajeron del sur i las sardanes, cobles y avallanes, del Barça el diumenge y escocido andaluz. Surto el panorama com surten les flors mig de les fales cardat. i només veig lletres de merda, no li busquis per les tres peus al gat perquè no es té tan enganyat. Foc al carrer contra l'estat, van treure els barrocs de la garjola i ara la bastió s'ha descontrolat. Vaig de les alarmes a la conca. S'han ajuntat dos xiquets que amb la música solen buscar bronca. Hey, venim a tombar la porta, ara tenim la clau i això realment és el que importa. Wow, rap, en el don de llengua morta, portem cada síl·laba a l'altura que ens importa, l'essència que no porta, una escena que no compta, mètriques tan tètriques ni rimes que fa temps que no s'escolten. Per això para l'orella, nen, que la vida són dos dies i aquí el sol ja està caient, my friend. Ningú sap cap on anem, portem dos de barres que segur que no us espereu dins meu. Molt per explicar-te, poques coses a ensenyar-te, però gent que no veieu, que s'han ajuntat la fam i les ganes de menjar-ho tot, de l'essència d'aquest rap, sol serem Sol i per no presentar despertar-me, sóc ton pare. Aquí no es descansa i mai es pare. Trenco la distància que ens separe. Segueixo el batec que marquen el cuore. Tardes al casal que no tenen final i acabem al local tirant tot fred. A l'Espluga Capital veus com A mi això em dóna vida Trenco la brida i agafo embranzida Tanco ferides amb altres ferides T'entro l'oïda i això a mi em fascina És més del que t'esperaves Celebro les fites quan venen maldades Detesto la vida si sonen campanes Modero l'estrès a base de calades Vaig a un impuls tot i manadera cap allí Les bruixes al voltant del foc En cercles volant buites a les era en llengua morta per obrir foc en aquesta edició 539, des de l'Espluga de Francolí i des del que serà el seu primer àlbum titulat Plorant, Roselles i Cantant Desastres i aquest nascut entre Lleida i Tarragona. Molt Caram, molt bé, bon ritmazo. Ha, ha començat amb un rap mm, normal i corrent sí. i ha acabat aquí amb un xumba-xumba sí. interessant. Sí, sí. Eh? No, no, sí. <laughs> Bueno, fora de micro estem, estem tractant el tema, penya, sí. perquè sí, així ens sincerem, de, bueno, de, de tots els espais del rotllo en els quals només s'escolta música comercial i que per nosaltres és un, és un problema, clar, nosaltres fem tot el contrari, no? que es posa música reivindicativa. I tant de bo algun dia poguéssim tornar a aconseguir el que ja el que abans era, que és que els espais del rotllo pues, sonava música reivindicativa més enllà de l'estil, que amb, mm. això no, amb això no hi ha discussió, que cadascú mm. posi i punxi el que, el que Avui vulgui. Avui en dia, mm si t'agrada el reggaeton, pots ficar reggaeton combatiu. Si t'agrada sí, sí. la batxata, segur que hi ha batxata combativa. I eh? si t'agrada el no sí, sé sí. què, també combatiu el tens. Però el que... problema és que te fotin la Shakira o per dir, per dir un, hmm. una així random, sí, sí, sí. En, una, en un espai d'aquests que hauria de ser lliure de, de coses comercials. Com pues en comptes d'això que deies, que posin llengua morta, que ja veieu que, que sonen de puta mare, a més amb la gent de propaganda pel fet al darrere i amb un projectes que bueno, tenim moltes ganes de que surti aquest, aquest treball, aquest primer àlbum, i, i els seguirem de prop. Que s'escoltin el pim-pam-pum, que, que aquí cada setmana posem una mica de, per tots els gustos, una miqueta. Sí. O sigui, tothom pot anar trobant idees setmana rere setmana de de lo que a tu t'encaixi, tot el programa no t'agradarà, potser, eh, però mm. segur que trobes alguna cosa que dius... Per descobrir home. grups són, són bona, bona companyia. Sí, no, i a més la gent de Llengua Morta, deixeu-me que us digui que a més han tret eh, un segon single, que ja és l'últim abans de, de que surti l'àlbum, i l'han tret fa molt poquet, o sigui que, que ja tenen un parell de, de cançonetes que podeu escoltar a les xarxes. Són? Són de l'Espluga de Francolí, però un, un d'ells és de, de Lleida. Entre Lleida i Tarragona. I, i, els altres clar, dos no, per... són, són tarragonins. <laughs> Per això pensava, dic, potser són d'allà al mig, de, de, jo sé, de les Borges o de mm. Vinaixa, no? Són d'aquí. <laughs> Molt bé, doncs després de Llengua Morta anem amb la primera bala de la mestra Sadi, que eh, amb què començaràs? Doncs va, jo vinc amb una, una miqueta de rap també. Right. Vinc amb el Noxu, eh, que és un noi, doncs, del, no he trobat massa info, és un noi d'algun lloc dels Estats, Estats Units que fa rap, poesia i tot una mica així de l'estil i bueno, tot amb un component també molt reivindicatiu. Com ha de ser? I ho fa molt bé. La cançó es diu Punxa Nazi. <laughs> bueno, clar, punch, eh, fes un cop de puny punch a un nazi. A nazi punch sí. A nazi. És punxa nazi freestyle, o sigui que entenc... És que primer entes punxa nazi i he pensat Clava-li un ganivet. També. Punxa. Eh? També. Eh? Clavar-li un ganivet, no? Punxa. Però no, punx... Fes-li mal a un nazi, no? Sigui com sigui, sí, com sigui un sí. cop de punx... Amb un bate o lo que, amb lo, lo que, que pillis. <laughs> Exacte. Con todo, viste? I llavors es punxa nazi freestyle, que pel que he trobat entenc que ell ha agafat una base d'algú, perquè a, més el em deia eh, si, és la, si ets la persona que ha fet aquesta base i, i no estàs d'acord amb això, escri escriu-me i parlem-ne, perquè és algú que ha agafat de por ahí i ell ha posat el freestyle a sobre. És un tema del 2024 i no pertany a cap àlbum perquè aquest no hi va traient pues, el que, Lo que es fa avui el que dia. fa. Sí. sí, o sigui, no... El que li rota, no? fa alguna cosa, penja i ja està. I, i això, vinga, ja està. Dale. a veure. someone that hates based on race, you should step to. Step Pull out the blades like Wolverine versus Deadpool. Bang, bang. America and the UK are just a cesspool. Hey. If you are not alarmed, it's probably cause you press, press news. news. Fuck a vote, little bitch, make some chess moves. Quit sleeping and following what the rest what do. The rest you still do. believe in the system, you lacking sense. Ah. Every politician's a two-faced Nazi like Harvey Dent. Hey. Hit him with the hardcore parkour. parkour. Superman punching Nazis is an art form. Fuck the Brits, the UK, and the USA. Yeah. They invade, fuck the planet up and still complain. You know that racism never really had an end. At least we get to watch Nazis get punched again. They throwing siege hails. maybe they mean well. Yeah. I'm just kidding. Yeah motherfucking Nazi. Clark Kent Nazis, you get bonus points. If they want smoke, then we rolling joints. Jump off the wall like NFL Street. Knuckle sandwich, the only thing a Nazi should eat. Punch a Nazi, punch a Nazi. If he got a swastika tatted on his body, you wanna ask me my opinion? I gotta censor it cause shit is too explicit. Bitch, I'm at the gravesite, who need a reservation? Hey. Trying to fight the monster, not becoming shit is dangerous. Damn. Sometimes I feel like Dante stuck in the inferno. Yeah. See a corny racist, wanna pop him like a colonel. And then I will be like, word, yo, shit is systematic. Yeah. It's the whole government dividing, causing panic. And what are we gonna do? We can't sit back and let it happen. Nah. Let's get it cracking. I see monsters everywhere that I beat. The Man. Nazis never died, now it's World War III. Uh-huh. they the new ones indeed. True. Who got the remedy? Who is the enemy? I can say too much, they gon' try to censor me. I'ma still fight though, I just need a sense of yeah. Be a G and kick a tyrant off your premises. To be or not to be a little bitch is what the question is. Punch a Nazi, punch a Nazi. If he got a swastika tatted on his body, you wanna ask me my opinion? I got a century cause shit is too explicit. All right. Que guapo sonava això, eh? Sí, sí, la veritat que tenia molt quin rotllito. Sí, sí. de fet la base em sonava, eh? Mm, no sé de què, però em sona de, de, de algo em sona. Bueno, tal i el Bandcamp que presenta aquest pavo, si, si l'escrivim del rotllo... Ei! Eh! <laughs> Que és meva, que... no? <laughs> no. A mi m'ha molat molt el que has explicat tu abans, Sadi, que, que deies que, que havia pillat la lletra, mm. ai, la, la, base. la base, i que, bueno, que havia posat a, eh, al propietari de la base que, que si tenia algun problema o que si li semblava malament, que podien parlar, que tal. Em sembla un tracte com molt humà, molt pròxim i molt poc mm, de, del de, sistema, no? De, no? Sí. sí. Eh, i què passa? Que ha arribat el mestre Palli me cago en dena, hòstia. Què passa, Palli? Com estàs, bonic? Molt bé, com esteu? Espera, no se sent. No se sent. No se, no se Què passa, Palli? Ha vingut en Palli i, i, no, i, i no ens funciona el micro. Bueno, bueno, bueno. Espera, espera. Estan d'ullat. Clar, clar, clar. Ara, ara, ara, ara, ara. ara, ara. Bueno, que dius, no, pallimentaris ja, in the home. Ja em boicotejàveu, eh? És que... Sempre. Malditos. Portàvem tres setmanes sense fer programa i se'ns havia oblidat una mica. Connectar. Bueno, molt bé, us veig bé, no? Com esteu? Sí. Fortes com el vinagre. Molt bé. Vinc a fer visita a Llampec, vinc també ara, quan estiguin sonant cançons, a explicar-vos quatre cosetes de l'acte que estem mm. preparant pel 15 d'abril, pels sí. 25 anys de Can Capa. Què farem? I... Què farem, Palli? Bé, doncs estem preparant aquesta xerrada no? de, de mitjans de comunicació populars i informació en temps de fake news que, que ja, anirem, ja anirem avançant informacions. I tant, i tant. Amb, amb bons ponents i amb, i amb bona companyia aquí a, aquí a baix al casal. El, com ha de ser. I tant, i tant. Vinga, foteu-li, foteu-li... I, vin, so, i vins, so i vins del, del 25 aniversari, que també ens fa molta il·lusió. Això. Casal joves, gent vella, eh? Això ho sabeu, no? <laughs> sí. Bueno, cor gran, logo petit. <laughs> bueno, pues, eh, si seguim endavant amb el programa, ara és el torn del mestre Tecles, que acaba aquesta primera ronda. Amb què ens delectaràs? Jo avui, per començar, sabeu que aquesta setmana es va morir el Chuck Norris? No, es va morir, no però, sabia. però ara ja està una miqueta millor. <laughs> Imbècil. Sí. Sí, eh? Està, està millor, ha millorat. Sí, està ha millorat, sí. Ai, per favor. És que, ojo lo que us porto ara. Es va morir, però l'amor no va tenir pebrots a, a dir-li. És, és que hi ha molts acudits. <laughs> D'això va, va aquesta cançó. Quan vaig llegir la, la, la notícia de que havia mort, el primer que vaig pensar va ser Rinconet en Rinconete. Sí, per suposat. Té, té una cançó que es diu... Ojo amb el nom, també. Chuck Norris, grandilocuente y televisiva versión del cantar del mío Cid. Ojo, ojo. I és, és una cançó que, si no estic errat, no està en cap disc. Així que us la porto en una versió... <coughs> perdó, una versió en directe, és un concert que va fer a Madrid, dels, dels varios concerts que vaig trobar online, la que sonava millor... Eh, no, no la té adaptada al català? Aquesta no, clar. Bueno. Adaptar els acudits aquests... Eh, ja, ja. ja. És que ja veureu, ja veureu com és la cançó, que no, no te desperdici. Eh, si Chuck Norris no és la cosa més combativa que ens podrien tirar a la cara, <laughs> probablement, no? però, però la cançó aquesta sí, família. Us deixo... Això... Se, segur que deu estar a l'infern omplint d'hòsties al, al puto diable. Se, sempre se'n van els bons, eh? <laughs> això necessita una mica de Calma, reposament. Ya Ja, explica el, Miki, el Rinco. som Mucha calma. Se titula Grandilocuente y televisiva versión del cantar del mío y trata sobre Chuck Norris. Así que pido por favor un poco de silencio, calma, recogimiento, ¿sabes? El sentirlo. Dice así. Vestido, vestido, con su kimono y su barba. Su rostro anuncia las doce de un sábado en España. España. A la hora en que otras cadenas daban Punky Brewster, salvados por la campana. Con Screech. Paladín de los sorteras a caballo entre Arizona, de eh, Texas y Milwaukee. Chuck Norris, gran campeón de los Hidalgo y de los Chuck Norris, mojabragas oficial de peluqueras, señoras maduras que en los pasos de cebra se frotan y sueñan que vislumbran el mentón de la barba de Chuck Norris en su entrepierna. puede quemar una hormiga con una lupa, pero lo hace de noche. Es la razón por la que Wally se esconde. Es mi íntimo amigo del dolor. ¿Sabéis qué? Echo un toma sopa con un tenedor. la tierra intenta escapar de él. Los dinosaurios le miraron mal. Una sola vez. ¡Gracias! Chuck solamente practicando la hipnosis dejó a Steven Seagal inmóvil. Cuando el hombre del saco se acuesta, antes mira en su armario a ver si está Chuck Norris. No termina ahora la última, ¿no? Chuck Norris inventó el sabor agrio. Si llega tarde, más le vale al tiempo ir más despacio. Es un ser que no precisa de oxígeno. ¿Sabéis qué? Que murió hace tiempo. Pero la muerte no ha tenido cojones de decírselo. Eh, Chuck Norris no sale de caza, no, porque la palabra cazar implica la probabilidad de fracasar. Él sale a matar. Chuck Norris, grandilocuente y televisiva versión del cantar del miofil. La teoría de la evolución es una lista de criaturas a las que Chuck Norris permite vivir. Mala meva. Bé, Espectacular Rinconet en tu Grandiós. el raconet. Chuck Norris pot cremar una formiga amb una lupa de nit. De... <laughs> I allò que de una sola vez, com anava? Els dinosaures, no? Els dinosaures el van mirar malament... Una vegada. Ah. La Terra no gira, només intenta escapar d'ell. <laughs> No, no, és, és brutal. Es va jugar a Superman una, unes jugues que amb Chuck Norris sigui el que perdia havia d'anar sempre amb els calçotets eh, grocs per, so, per sobre. No? També hi havia un així. Mare meva. Sí, sí, Chuck Norris. Un, un, un odinoi? No, no, <laughs> sí, o no? O no. Un odinó. Un odinó molt bona, molt bona. Però el Miqui, el Rincó o el Raconet avui en dia, mm. Raconet sí. Bé s'ho valia, i, i, i aquesta cançonassa també. Molt guapa, molt guapa per Diola, la, la, la primera balada del mestre Tecles, fent, fent pujar el pac i el pim-pam-pum. Molt bé, doncs eh, seguim... Cap on vas, Anna? T'ho pues deixat mira, aquí obrim... votant perquè facis qualsevol cosa. D'aquí te'n pots anar qualsevol... Doncs pues me'n vaig a una, una bajanada, que Mira, pues, doncs, pujar, <laughs> pujaré molt, molt al nivell, en el sentit musical, eh? Molts instruments, van ahir a Saco Paco, guai. Sí, a la segona, eh? Ah, sí, sí, sí, sí, estava pensant sí. també. Vale, vale, a eh, veure. Són, són Giufà. Giufà és una... o Giufà. És una Giufà. banda... si, és, són, són sicilians. No, porta accent a la final, per tant... Giufà. Giufà. Giufà, banda siciliana formada el 2012 és una penya que fusiona música tradicional siciliana i sons mediterranis amb influències balcàniques i de l'Europa de l'est. Fan Balkan. Eh, arriba al Balcan. Ah, amigo. Sí. Vale, vale. No només... No només Com que la Sadi últimament la no porta coses Perdó, Balcan. és que estava, estava, estava en una altra cosa i he escoltat Balcan. Balcan. Això sempre... Que porta coses Balcan. Clar, ja, ja, ja, ja, Que tu fa temps que no en portes gaire. Sí, sí. ah, doncs avui porto, eh? Vais a ah, flipar ah, con esta penya. El nom de Giufà ve d'un personatge popular del folklore mediterrani i re de la città, que traduït vol dir, vol dir els reis de la ciutat, és el tema que escoltarem a continuació i és un tema que apareix a l'àlbum homònim com la banda del 2014. Parla d'aquells que manen, però la cançó els qüestiona i els ridiculitza. És un tema que dedico molt especialment a la Noe, que com que no ha vingut, doncs li dedico un tema i, i amb tots vosaltres, per primera vegada aquí al Pim Pam Pum, Guiufà i el seu tema Il re de la città. Vale. Puxarà. preso una chitarra e sono andato sulla strada Seduto giù in un angolo all'ombra di un balcone E suono per la gente che mi ascolta e che si svaga E sono diventato subito il re della città Poi è arrivato un tizio che suona il basso tuba E si è seduto subito a suonare insieme a me E adesso siamo in due a suonare sulla strada E siamo diventati subito il re della città Il ritmo della festa già contagia tutti quanti che scendono oggi in strada per assistere allo show. C'è chi ha portato il vino per la gioia dei più ubriachi che brindano alla vita e ai re della città. Poi è arrivato un tizio che suona il clarinetto e si è seduto subito a suonare insieme a noi. E adesso siamo in tre a suonare sulla strada e siamo diventati subito i re della città. La, la, la, la, questa vita che gioia ci dà. Seduti qui insieme a me. al centro del Baccano, seduto in un angolo all'ombra di un balcone. Ed ho incontrato gente arrivata da lontano che vuole divertirsi fino al calar del sol. Poi è arrivato un tizio che canta in ungherese e si è seduto subito a suonare insieme a noi. E adesso siamo in quattro a suonare sulla strada e siamo diventati subito il re della città. Oh, questa vita che gioia ci dà, seduti qui insieme a me. guida pazza danza e fiumi di bombino che rinfrescano le idee. Il sole dell'estate che riscalda l'atmosfera e questo suono zingaro che per le strade va. Poi è arrivato un tizio col cappello e la divisa Gridando a squarciagola non si può suonare qua Sfasciando la chitarra, il clarinetto e il basso tuba Ed ha cacciato via il re della città La la la la, questa vita che gioia ci dà Seduti qui insieme a me I più tranquilli di noi non ce ne Ole, ole, ole. Giufa! <laughs> Ole. Des de Sicília. I el rei de la città, els reis de la ciutat, bueno, són, són uns gossanitos, però... però... Màfia siciliana, eh? T'has passat a l'altre bando, ja no ets de la màfia de Belfast. Soc, soc de, de la màfia d'arreu. <laughs> Dina màfia. Ma che cosa dici? Ma non ci credo. Giufa. Molt guai. Molt, molt guapa, bé, eh? molt, molt bé. bé. Bueno, la veritat és que els he descobert fa recent, recentment, i és una passada. He vist inclús alguna cosa en directe, i en directe, si cap, són millors. És que poca broma que els directes de la música balcan i la música així d'aquest estil, folk i tal, no sé què, és, són increïbles. Sí, no, són... no. Jo el que no podré fer mai és aquell ball allò del... De... Calinca. Calinca. Sí, que estàs eh, acotxadet i anar aixecant la pota. Els meus genolls... No, jo a vegades així de motivada ho he fet, eh? No sé com. <laughs> <laughs> però ho he fet. <laughs> Jo, quan era jove. bueno, diuen, diuen que Chuck Norris estava intentant fer-ho i ni això, això no ho va poder superar i va, va morir. Sí, eh? sí, sí, sí, sí. Va morir ballant a Kalinka. Va ser motiu, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Va provar a ballar Kalinka i allò el va guanyar. No hi ha res que guanyar Chuck Norris, tio. Molt bé, doncs després de, de Giufà anem amb una altra cançonassa, anem amb, amb una cançó que ens porta la mestra Sadi en segona ronda. Què portes? Doncs jo ara vinc en uh, Jumelaje, o Jumelaje, no sé ben bé com es, com es pronuncia. Jumelaje. Jumelaje. No, no, no, perquè són del País Basc. Mm. Sí, no sé, bueno, jo us explico el que és i potser després esbrinem com es pronuncia. <laughs> és un grup que fan rumba bascogitana vale. que està, està format a Pamplona eh, el 2024. I fusionen doncs, això, la rumba flamenca amb la cultura euskaldun. Caram, caram. Això ho he trobat a una de les Ostres. mines mm, que vaig trobar per, per al maleït Instagram, eh, que és eh, Gutarrac, que és com un col·lectiu germà de Grindin Radio, no sé si us sona. Hmm és un col·lectiu que fan, enregistren directes de, ah, de penya, grups emergents i així. És com um, la versió d'aquí del Tiny Desk, no sé si sabeu el que és. Bueno, però no. per exemple tenim el Màximum Clatellot que també enregistren grups en directe. En directe. O, mm -hmm. o mm-hmm. com era, els, els MDA, indústries MDA també feien això, em sembla? Mm, no ho sé. O potser no, sé. no són els indústries, eren uns altres. Però sí, hi ha gent que es dedica a, a, a Sí, bueno, això. és aquest format, no?, d'enregistrar de, en vídeo i en àudio. Mm. Eh... I la veritat és que sonen... Bueno, Superbé, sí. Els que jo conec d'aquest rotllo, sí. uah, és una passada perquè a més les càmeres van allí... Sí. És com un videoclip, Sí, però sí. no és ben bé un videoclip perquè mm. és un concert, és un directe. però tractat a, eh, com si fos... Sí, sí, sí. És... és molt xulo, el format aquest està molt guai. Mm. Doncs és, és una mina, és una mina perquè és tot, eh, tot enfocat a, a l'escena eh, una mica del rotllo d'allà d'Euskal Herria right. i és tot, pràcticament tot en, en euskera o barregen una mica idiomes i tal però li donen molta visió a això. I aquest tema és una versió del Chori a Chori. Oh! que l'ocell és ocell, que és el poema del Hoxean Arce, que posteriorment va ser compartit en cançó pel Miquel Laboa, Miquel Laboa, que és un clàssic, i ho fan en una rombita així molt flamenca, ja veureu que és molt de quejío, molt tal. L'he escoltada. Sí, eh? Sí. Per això et sonava, no? Sí, Abans que sí. Dius. I és que em sembla que, ara, ara potser pixo fora de test, però jo crec que el, el nom vol dir alguna cosa. Jumelaje. Sí, es que, no sé yo si, creo que es jumelaje, ¿no? No sé. No sé si és eh, com... No sigles, però que... Ara buscaré. Sí. Jo, jo crec que vaig trobar alguna cosa que vale. feia referència al per què es diuen així. Doncs ara escoltem la cançó mentre busquem Venga. i després us informem del que, el que hem trobat. Som -hi. Va, som-hi. Som-hi. Som bake banizkio Neria izango zen Ez zuen alegingo Bake baki banizkio Neria izango zen Ez zuen alegingo Baina no Ez zein kegego txoria Factoría nizkio Bueno, Yana Media izango zen Ez zuen alde Egoak ebaki banizkio Media izango zen Buah! Que guapa, no? És, un, és una versionaza, és xulíssima. Que guapa, que és ben feta, xula. i a més amb, amb la rumba. Mm. Que xula, que xula. La veritat és que no... O sigui, l'havia escoltat, però, però, però tornar a escoltar encara m'ha entrat més, més fineta. Que sí, xula. a més, hi ha moltes versions d'aquesta cançó. Moltes. I totes... És que, bueno, és que la cançó en si és, el poema, la cançó, és molt bonica. Bueno, és, és, és un dels himnes d'Euskal Herria, no? Mm. Podríem dir, el Xori Sí, sí, sí. De fet, i Iseoando Sound, este grup que jo <laughs> amo i adoro, Fetiche de tenen una sabe. versió també d'aquesta cançó. Sí, sí. Ah, és que toquen a Castelló no sé quan. No sé... Ah, no. Castelló? Ah, no, no, no. no, no. Ah, no? creuant dos coses. Això és la gossa sorda. No. Que tu volies anar amb l'altra la, amb Marta, que volies anar a un concert. Ah, sí, i eh? ser un de dos anys, però és a Barna, és a ah, Barna. A Barna aquest. Sí, sí. All right. Bueno, estan de gira ara, o sigui, potser han fet a Castelló també. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa que ens ha deixat la, la Sadi, continuem més endavant ara amb el final d'aquesta segona ronda de la mà del mestre Tecles, que amb què, amb què t'acomiades de la segona? Jo porto un Harry força guai, <laughs> es diuen així, Harry guai. Harry guai, eh? Harry guai. No, no sé com es pronuncia, però ho diré així, Harry guai. També deuen ser de per allà dalt, del País Basc, perquè és amb col·labora de Iratxe, mm. Iratxe Pérez, la sí. coneixes, la, la Irache? No, no, no, però dic Irache, ah, Irache és... El nom, sí. Sí, sí. Però és la col·labora, llavors ells no sé... Eh, ell i ella, perquè són, són un duo, fins on jo sé, almenys a les veus. Ja veure que és una cançó que podria ser una mica d'aquestes que portem al final del programa, mm -hmm. una mhm. mica de... Ah, sí, eh? De xumba-xumba. Punt synth d'aquest o no? O... Ja, ja veuràs, ja veuràs. Us deixo que decidiu vosaltres el, el gènere musical. Que jo sàpigui, tenen dos temes, almenys penjats a YouTube, tenen dos temes. Un és una versió amb electrocosa de Revuelta del Frenopático. Oh! Uau! Que ja, Hòsties. que ja l'escoltarem o la portarem un altre dia. O... Crec que us la vaig passar per Telegram, cabrones. I... <laughs> <laughs> I després, a part d'aquesta versió... Ah, sí! <laughs> <laughs> claro. Era un de Miami. Sí. Más, más, falso un billete de seis pavos. <laughs> no, no, no, no, era, era broma. Aquella no, està molt guapa, no la versió, i, i la podríem portar perfectament un dia aquí, el pim-pam-pum, però aquesta m'ha semblat més genuïna i us porto una altra, que també és del mateix estil musical, però una altra cançó que es diu Unides, i que, buah, a mi em sembla un temacle. Si he portat Ojo això a segona ronda. amb la teva segona, eh? <laughs> sí, sí, sí. Jo he dit que me l'hauria pogut guardar pel final del programa, però... Sí, sí, no, però ja m'agrada, ja. El títol ho descriu perfectament. És un Harry guai. És un és Harry, un Harry guai. guapo, guapo. Unides, eh? Que guapa, que guapa. I sí que era una mica sin punk, ¿no? Porque sí. Eh, sí, sí, sí. el xumba-xumba, chumba ese puncarrado que ens mola. Sí, sí, està sí, guai, sí, sí. està guai. D'aquí poc venen per aquí a prop les sex tape, que les he portat algun cop, amb, amb Ruinosa mm. i alguna altra banda d'aquestes també així guais. Jo us passaré el cartell, que l'he vist a, avui. Per interessant, interessant, el, interessant. El Se vienen cositas, clar sí, que sí, sí. sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Pel Manolo, eh, Manolo? Manolo? Eh, <laughs> eh un incís. Sí. He trobat lo de jumelaje. I què? Que vol dir hermanament. Hermanament. Germana, germano, hermanamiento. Vale. No anava ben bé el que jo, el que jo pensava, però ben trobat. Que potser que no té res a veure, eh? Potser és el que tu deies que són sigles d'algú, però bueno. No, no sé. Bé se sap. En tot cas, ahí queda. Molt bé. Serà un incís. Però és, és francès, per tant, és Jumelage. Ah, és francès, bueno, clar. Posat... Jumelage. Potser són del País Bas... De... Jo ho pensava... De... A veure, si poso... Del País Bas, eh? no? Sí, sí, sí. sí. Mm. A veure. I per això dominen el, el ah, francès, igual ah, com... Aquí ja canvia ah, la cosa, eh? Ull Ull, <laughs> Ui. les trampes del llenguatge. False friends, que es diria, no?, en anglès. Sí, si ho poses traduït de l'eusquera, traduït és eh, bessons. Bessons, eh? La cosa canvia. La cosa canvia bastant. Sí. Molt bé. No del múscul de les cames, sinó... No, no, no. no, no, no ho precisa. Sí, que perquè posa mellizos, güey. Sí. I, I, a la, I a la cama els espanyols no tenen mellizos? Com es diu? <laughs> Gemelos. Ah, val, val, val. Molt bé. Bueno, ja està. Perdó. Un jardí més. Una ronda ja estem sí, sí, un eh? jardí més en aquesta edició 539 <laughs> amb tot l'amor i amb tota la... Bueno. No us preocupeu que ja marxo i us deixo que voleu lliures. No! No, sí, no ho facis, sí, sí, no ho facis, sí, sí. m'estapalli. Tens partit avui també o...? Un dia de partit! <laughs> ja podeu anar per feina perquè com torni després i encara hi sigueu... Serem, no Hem hagut de recollir avui l'ampolla de sidra Sí. I, el, I un cendre trencat. I el cendre trencat que hi havia aquí en terra. Passant cosites a l'últim pim-pam. Però això va ser... O sigui, jo tinc clar per què va ser. Perquè un cop l'any que escombreu i fregueu la ràdio, <laughs> Exacte. no us sentiu còmodes Correcte. amb la ràdio tan neta estar... sí. i heu de partir alguna cosa perquè Exacte. tot torni a ser com... Vam deixar la ràdio impoluta i al marxar estava pitjor que quan vam arribar. Que quan, quan vam arribar. arribar. O sigui, sí, sí. algo sí. extraordinari. Això em recorda, de fet, avui que el, el meu germà petit, que no és tan petit ja, li he ensenyat la sèrie dels joves. Oh. oh. que no l'havia vist. Seria que. I ara em recorda una mica això el, el primer episodi, no? De, demolició. I una bomba a la nevera. Ei, tios, que fort. Ei, Isma, tio. I de fet li he dit al meu germà, dic... Se m'han caigut les llenties. Diu, però què és això dels joves? Dic, mira, seria com si visquéssiu junts tu, l'Isma, el Ricky i qualsevol altre que vulguis del casal, saps? <laughs> I l'Adri, t'imagines? <laughs> que bueno. Bueno, i ara qui va? Ara vaig jo. Ara va, va, Anem en tercera ronda? Tercera ronda. Vinga, Vinga. va. Pues si anem en tercera ronda... Oye, oye, arriba eh. la família ah. Fracàs. Ojo! Toma! Oye, oye. Família Fracàs, aquest power trio agarenc de punk rock, família del Pim Pam Pum i amics de mil i una batalles. Són el Pol, a la guitarra i a les veus, el Xavi al baix i a les veus... I com a novetat, i el Jordi, el flamant nou bateria que substitueix al nostre estimat Guillem. La família Fracàs recentment ha tret un nou single que esperem sigui l'avançament d'un nou treball per tal de que passin pels estudis de Radiotrama per sentar-ho aquí al Pim Pam Pum. Jeff Petons, Via Scalf, és una cançó dedicada amb tot l'odi i la ràbia a Jeff Bezos, fundador d'Amazon. La família ha tornat amb un tema zarranga no espaterrant, gaudim-la. Gaudim-la. segueixin fent calaix. I quan no quedi aigua per beure ni aire net per respirar, ja ens faran un minut de silenci al seu búnquer amb espà. No vam haver cansats per tot el temps que hem dedicat a fer cadenes i cavar forats. s'acaba canten derrota. <laughs> Així acaba... Destrucció! Acaba de reventar el micro, sort que li... Bueno, no l'he baixat a temps, però... Hòstia, mira. El Palli ha marxat, hem, hem trencat radiotrama... No he marxat encara, cabrón. Han, han trontollat els fonaments. Ara torno dir. Han volat coses, literalment. Literal. <laughs> I hem flipat molt, molt fora amb aquest tema zarrangano. Jeff eh, Petons envia Scalf de la família Fracàs amb moltes ganes de, de que treguin nou treball, a veure si és veritat que, que això passa. I, I que passin per aquí, no? I que passin per aquí a presentar-ho. Sí, és el que anava a dir. Què passa, que el, el Jordi aquest no els hi caiem bé o què? Sí, no, sí, Digue, tant. A veure si ha entrat el Jordi aquest ja, ara no, ja no ven res. No, al contrari. Sí, el, el Jordi fa molts anys que està vinculat a la família Fracàs. Els hi ha fet eh, eh, a, a nivell d'imatge coses i, i, i també a nivell de, de, de de percussió també havia fet alguna cosa prèviament. I, vale. o sigui, és, és, és un família que estava com, com ahir i, i, bueno, ja veuràs. I ara està al cent... Exacte. A dins. Jo crec que s'està conscienciant del que implica venir a la ràdio, no? Està Deu haver escoltat algun programa i ha dit no, jo no sé, no ho veig clar, eh? <laughs> que va, segur que... Segur que sí, és broma, és broma. Segur que passaran per aquí i segur que, que farem un programazo amb la bona companyia de, de la família. Anem amb més música combativa, continuem encara més endavant. Arriba, em sembla, una seccionassa. Sí, sí, sí. Pues tiro la falca. Obrim la secció Punky Dona. Arriba la secció Punk i Dona, la secció que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan a sobre dels escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta edició 160 és la Cendres, integrant de la banda de punk barcelonina Baby Jane. La Greta Rosales va néixer a Sant Llorenç de Morunys el 25 de novembre de 2007. Actualment és estudiant i, tal com ella mateixa diu, desempleada però amb molt d'estil. Quan no està fent veure que estudia, o estudiant de veritat segons el dia, li encanta passar les nits al candy, llegir i de tant en tant tornar al poble per prendre's per perdre's pel bosc i tocar una mica de realitat. Com tota bona punk, té les seves manies. No suporta la gent hipòcrita i narcisista. Però hi ha una cosa que encara la pot fer enfadar més. Que la gent no baixi la tapa del vàter després de pixar. Si us plau, una mica de dignitat col·lectiva. Fem-ho. Pel que fa a la militància i l'activisme, ho té bastant clar. Creu que és important formar part d'Ateneus i espais més petits, d'aquests que aguanten el teixit des de baix, perquè fan molt bona feina i cada vegada hi ha menys gent implicada. I, evidentment, reivindicar a través de la música i sortir al carrer quan toca. Això no es negocia. Ideològicament no es posa encara cap etiqueta tancada, diu que és més aviat un mosaic de pensaments que encara s'està construint. Però si l'has de, fer tirar, si l'has de fer triar, tira cap al comunisme. Així, sense massa voltes. De caràcter, papallona social, sobretot quan va borratxa. Si no, pot ser una mica tímida d'entrada. És sensible, atenta, empàtica i, segons ella, cada cop més irresponsable, cosa que també té el seu encant, tot, el seu encant, tot sigui dit. Musicalment veu de bandes com Viva Belgrado, Le Tigre, New Order, Talking Heads o Emil and the Snipers. Barreja fina, intensitat, actitud i una mica de tot el que enganxa. En quant a trajectòria musical, aquesta és la seva primera banda, tot i que a inicis de batxillerat va intentar muntar un grup de versions amb amistats que no va anar gaire lluny, dos assajos i cap al calaix. Oh. I mirant cap al futur, la cendra s'apunta alt. Vol dedicar-se a la recerca en història antiga i convertir-se en una traductora brutal. Somia saber un munt de llengües de diferents èpoques i, qui sap, potser acabar fent de traductora oficial de la banda en gires mundials. No està gens malament wow, aquest pla. Ja Així que després de conèixer una mica més les cendres, baixista de la banda de puc barcelonina Baby Jane, nosaltres us deixem amb un temazo que es diu suïcidar-se és un acte de rebel·lió i que sona així de bé. La vida és un regal de molt mal gust que ningú no ha demanat. Moltíssimes gràcies, Cendres. Moltíssimes gràcies a, a tota la gent de Baby Jane. Tremenda bandaza barcelonina de punk amb, amb tota aquesta colla que, que a més estem super contentes i super agraïdes des del Pim Pam Pum perquè ens han enviat eh, per fer secció Punk i Dona totes i cadascuna de les components de Baby Jane. Aquesta era la segona, no? Sí. Això és un regalazo. Sí, la veritat mm. és que sí. I aleshores, pues, eh, amb, amb més motiu, van sonant aquí al, al programa i ben, ben contents de, de poder fer que, que la gent escolti bé Vigent perquè és un, és un grupazo i és una bandaza que, que tenen un projecte molt, molt guapo i que, i que des d'aquí seguim. Molt, molt bé, guai, sí. Un molt plaer, guai. un plaer un altre plaer, cop fer aquesta secció, la veritat que és molt xula. Molt guai. Molt guai. Bueno, bueno, bueno. Pues doncs abans, Isma, has portat una terrassa d'un grup que estrenava single de lo que serà el seu nou disc, no? Sí. La família. família. Doncs jo ara em copio, faig el mateix. Ojo. Te'n vas a Terrassa, em a, terrassa... amb banda que estrenen... Sí, de fet, s'estrenen del tot perquè és la és la primera, primera cançó de les oficial. primeres. R-Poker. <laughs> sí, sí, Això sí. estrena mundial, vaja. Estrena mundial, tu has dit en format gravat, així, ja fa, ja mm. fa mm. sí. un temps que, que roden pels escenaris, van fent bolos per aquí per allà. Però no tenien encara res enregistrat? O sigui que els hi donem la benvinguda, són La Fura. Buh! Que, Ojo! Que ho hem parlat abans i, i sé que la volies portar tu sí, també, sí, sí. aquesta. Avui sonava sí o sí. Hombre, esclava claríssim. Doncs La Fura ha entrat a això, aquest primer avançament del que serà el seu nou disc. Crec que no té nom encara, o, o no l'han dit, no? Que sapiguem, no, no hi ha més info. No ho sé. Sortirà aquest 2026, això seguríssim. I la cançó en qüestió es diu A Contracorrent. Som-hi. Perquè recordem-ho, la Fura va passar pel Punkidona... No era la primera, passa... la, la primera vegada que passaven per aquí, no? Mm. Van participar al Punkidona, però en aquells moments encara no tenien res gravat en condicions. Ens ho van gravar... I, per l'ocasió ens van com gravar un assaig o alguna sí. així, segons sí. rec sí, recordo. Sí, sí. I, I va sonar, però clar, no, no, era, no era amb aquest so. No, mm, no era aquest trellazo. Molt bé, molt bé. Molt la guai. Fura, molt la veritat bé, és que fa una pinta tremenda, la veritat, diguem-ho. Eh? A més... Sona molt bé. Quan mm. treguin el disco sencer, que vinguin cap aquí, no? I estan, tant, i tant. Estan autoconvidades. Em sembla <laughs> que troben un, un equilibri com molt guapo entre la tralla i la melodia. Saps? Sí, I... un punk rock així ben, sí. ben molt, xulo i a veure... Mola molt, mola molt. Molt guai. A veure, la resta, com, com sonen les lletres i tot això, tinc ganes ja de, de catar-ho. I tant. Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs si seguim encara més endavant, recordem que el programa d'avui l'estem dedicant molt especialment a tota la comunitat educativa que la setmana passada va sortir en massa per reivindicar una escola pública catalana de qualitat i una feina digna. I si encara anem més endavant, obrim la quarta ronda, Ojo Família, que arriba a l'Equador, arribem a, al mig, no fa ni pujada ni baixada, sinó tot el contrari. <laughs> i ho farem de la mà de Harta Attack, que no és la primera vegada que eh, passa. Eh, per ah, sí. A l'últim o al penúltim. Sí, sí. Fa, fa poquet, però és que bueno, han tret un treball que és... Que una... tenir el jardinet aquell, de si és un atac de cor, si és un... No ho sabem. Que si és lo del... referència al Art Attack... Lo... No, no els hi hem preguntat encara. Fe, feina, feina que se'ns acumula. Banda de punk combatiu nascuda a Barcelona descarregant energia i actitud i discurs reivindicatiu des de l'escena underground. Enguany han publicat el seu primer àlbum, Prepárate Machote, un debut cru, directe i sense concessions. D'aquest treball surt el tema Girls to the Front, un tema que veu de l'esperit Riot Girl i que ens recorda que l'espai és públic i s'ha de conquerir. Això no és només música, és empoderament, és actitud i, i és ocupar el lloc que durant massa temps s'ha negat. Noies al davant, revolta al davant, peti qui peti. Són Heart Attack i el seu Girls to the Front. Endolla la tecles. La, la. Ojito. Heart Attack. No fallen. Des de Barcelona, amb tota aquesta ràbia, des del seu primer àlbum, Prepárate Machote, i aquest Girls to the Front, molt xula. Bueno, un... Jo la veritat és que la vaig escoltar i vaig dir, està, estava fija. Se viene. Sí. sí, sí, sí. I és veritat que feia poques setmanes que les havia portat, però he pensat, i, i per què no? Què ens, què ens ho impedeix si han tret un, un <laughs> treballàs com aquest Prepárate Machote que tan, que tan mola? No deixeu d'escoltar-ho perquè tenen moltes cançons que valen molt la pena. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues quarta ronda, eh, iniciada. Quarta ronda, molt bé. Sí, això camina cada vegada més endavant. Què portes, mestre Sadi, per seguir endavant? Doncs ara em toca a mi el Balkan. Ah, sí, oh, eh? Arriba el meu yeah. Avui ens he posat d'acord, eh? Avui, avui no una, sinó dos veces. Doble, doble. <laughs> Doncs ja la torno amb... Hòsties! <laughs> M'encanta el nom aquest. Ja. És el que anava a dir. Aquest grup que us va encantar tant, que són els Soviet Suprem. Soviet Suprem! <laughs> Màquina. És, és una col·labo, són, és un Dream Team. La cançó es diu On Fate Le Puig vale, que traduït és estem fent un cop d'estat. A ah, pensar que diries oh, un cop de puny a un nazi. Sí, això va de cop de puny avui, eh? <laughs> es tradueix a, a, a això, estem fent un cop d'estat, vale? és en francès. Eh, I el Dream Team són els Soviet Suprem, que és el grupazo aquest de Balkan... Uh, uh lo que estic llegint, vale, vale, vale. Ja, ja, és que és És que l'última vegada que, que els vas portar va, va ser sonada, eh? Doncs aquesta flipareu. Eh, Soviet Supreme, Tracy de Sa, que és una oh. rapera... Oh. Sí. Vale, doncs ja està, no dic més. Sí, sí, sí. <laughs> Rap, bueno, rapera nascuda, nascuda a la Índia. Mm, va créixer a Portugal, o sigui, va... Sí, es va criar a Portugal. Va passar com la seva adolescència, joventut, aquí a, bueno, Andalusia. A, a Andalusia. Per mi és com una celebritat, però del, del rotllo. Sí, sí, sí, sí. No, a tia I d'Andalusia bueno, cap a França. Cap a França. La, aquí s'uneix amb Soviet Supreme, que son francesos, recordeu. Mhm. eh... Que semblaven catalans amb el nom, pero... <laughs> Després tenim anima Namco, que es un raper afincat a Carolina del Sud, i Tukasi que es una peñada del freestyle francés y ens porten aquest temazo que eh? acaba de sortir, és, fresquísimo, fresquísimo fresquíssimo, i un temazo que flipareu de guapo. Se viene, se viene. fot on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch. On fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch. Aquí estamos todos listos para el putsch, con banderas y pancartas, si no me crees ven y escúchame, solo tengo mi mano y mi mente y eso ya es mucho. Y aunque me quiten todo, siempre lucharé. Los inmigrantes gritan push, push. Solo oyen mi voz cuando entro en el boot, boot. Mi letra suena por el Bluetooth. Me tienen haciendo voodoo, currando y pagando, pero no vivimos good, good. On fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch. On fait le putsch, on fait le putsch, on on de putsch, ni pute, ni soumise. Bienvenue chez le ch'ti Guevara de la banquise. Un doigt de molotov dans le cocktail d'entreprise. One shot, two shoes, v'là le pitch de la crise. Pas de putsch qui fait pouf, pas de clic qui fait pchit, pas de crash sans splash, pas de trèfle pour les braves, pas de coq dans le froc, pas de faille dans le bloc, sans cocarde, sans culotte, pas de feu rouge, pas de stop. On fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch, on fait le putsch. Lyrical tout le Lyrical, coup d'état, y'en a marre du coup d'état, reste debout et fou d'état, avec nous même les poulets spax clac, dans la face du tsar, classe, comme un oligarque, scarapate, à Caracas, un, un peu, comme Simon Bolivar, mais c'est que le début de l'histoire, dès qu'on les cuve c'est bizarre, on pillard, comme de pillards qui ont piqué le set d'autocar, on passe à la barre, tu passes à la caisse, y'a le mal à barre qui tape la fête, j'ai demandé la barre, t'as volé la veste, c'est pas de la farce, t'es mort dans la pièce, laisse, je peux pas donner de sous-titres, en orbite dans mon spot, c'est la révolte galactique, je filme ses dirigeants d'une main de fer avec la tête de Kim Jong-un, le patriarcat est on est pari pour le soulèvement, on se répand comme une coulée de sang. Ma résolution tous les ans, voir et finir en sous-vêtements. Ça, c'est le putsch dont on sert, mis, Resserre-moi comme en Serbie, je suis poilu comme un fermier. le on fait le on fait le on fait le mare, família, On va parar? Ojito, eh? Mola meva. No, no, un temazo, un temazo. Brutal. Festivalaco. Brutal. Sí. Ojo, no, no, ens hem quedat que tiesos, eh? perquè està, Sense paraules. Estàvem ballant una mica, sí. diguem-ho. <laughs> Fora de micro estàvem allà amb la ballaruca, passant-nos-ho bé i ha sigut molt guai, ha sigut molt guai. Entra molt fineta, molt fineta, molt guai. Sí, m'agrada perquè incluïa molt bé els estils de cada, de cada artista, o sigui, es notava en, en, jo crec que es notava com en tota la cançó aquests punts de cada artista i molt bé, molt que bé, molt bé. Que ben trobada, mestre Sadi. Ahí al vuelo, eh? Al vuelo, al buenísimo. Al vuelo te mazarranga sí, sí. per la vena de la mestre Sadi per continuar encara més endavant. Molt bé, molt bé, molt bé. S'està quedant bona tarda. Esperem que estigueu gaudint igual que nosaltres, bandarres, i seguim amb més música combativa, ara de la mà del mestre Tecles, que acaba aquesta quarta ronda. Vinga, vinga, vinga. Jo és que avui avui estic gaudint com un ja. porquet allí rebossant-se al fang. A, a tu t'arriba una rere l'altra, també, eh? <laughs> Entre les meves i les vostres, vull dir, això és un festival, família. Doncs després de l'estrena de... Família la Fura. la Fura. De la ah, Fura, ah, vale. o l'estrena de Família, Família Fracàs. Família Fracàs, també. Mm. També. Tenim aquí una altra... un altre Sí, podríem dir semiestrena, perquè és una cançó de Sectum, mm -hmm. que van passar per aquí el pim-pam-pum... Bueno, al, al, al nostre programa 500 en directe, sí. però també van vindre... A fer entrevista. A fer entrevista, recentment. Sí, presentant. Presentant... Però eren mig disc. Correcte. Mm. Vale? Perquè bueno, van gravar en un, en un estudi la, la meitat i l'altra segona ho fan en, en un altre, altre, lloc. No? I, I això, pues, aquesta segona part s'està apropant i ja crec que no ha sortit i crec que és una exclusiva mundial que tenim nosaltres. Li hauria de veure la cara d'il·lusió sí. que té ara mateix. <laughs> ah, sí, sí. Li brillen els ulls. Total. El puto tecles. Home, home. és que això de tenir exclusives al sí. pim pam pum... És, és molt xulo, és molt xulo. Doncs, bueno, és, exclu és exclusiva en, en Llaunat, perquè aquesta cançó la van estrenar la setmana passada en un concert en directe. O sigui, mai havia sonat en, ni en directe ni en lloc, i la van estrenar en directe fa fa poc en un bolo a Terrassa que vam fer la setmana passada. I ara ens l'han gravat. I ara la tenen gravada i ens l'han cedit perquè la posem aquí. Mare meva. Quin plaer. Quina és... barbaritat. M'han dit que segurament després de Setmana Santa ja sortirà, ja ho penjaran a banca amb el... la, la segona part de, del disc sencera, però de moment tenim aquest avançament que es diu Què està passando? En aquesta cançó, la Patri, que és la mhm. guitarra mm. i veu, només es veu, perquè vale. a la guitarra hi ha l'Iñaki, que és un compi seu, que, bueno, que fa, toca ell la guitarra. De fet, tinc pendent de, de veure si... Perquè l'Iñaki aquest també té el seu grup propi, ah, amigo. que és un grup de, de heavy metal, que no és un gènere que nosaltres ens prodiguem gaire aquí, mm. però... Bueno, alguna cosa ha sonat, també. El, la banda es diu The Halix o The Alix, no sé com es pronuncia. The H Aliax. No sé com es pronuncia això. Bueno, Diguem-ho així. <laughs> <laughs> Doncs això, l'Iñaki a la guitarra i la Patri la veu i la Lu a, al baix i la Berta, l'Alberta a la bataca. Yeah. I ens presenten aquesta, tema, aquesta cançó que es diu Què està passant? Que si escolteu la lletra veureu que és referència, això m'ha fet una mica de... m'ha ajudat perquè no l'havia pillat del tot, és una mica referència a... Heu vist Walking Dead? Mm, no. Conec. La, la sèrie? Sí, sí, sí. sí. Quan comença la sèrie, comença amb un paio a l'hospital, sí, que s'aixeca i el món s'ha anat a la merda. No? Pues és una mica, fa una mica... Juga una mica per aquí. Com si t'aixequessis vale. i tot s'hagués anat a, a Norris. Què està passant? Què està passant? Sectum de la bona. qué hacer? ¡Canibalismo genital! <laughs> Cómeme los huevos, ¿no? Canibalismo, Canibalismo genital. genital. Pero <laughs> los huevos no come <laughs> oh, la patata. Grandísima sectum. Buah. Qué mal Ole, qué brutal. Qué sí, sí, sí. Qué guapo. Bueno, ojo, ojo. ojo. eh, que trona, eh? Que, sí, sí. Ojo, yo creo que, son incluso mi yo que la primera parte del disc, menos esta canción. Molt, em, molt brutal. Em sona molt guapa, fantàstica. Molt guapa. I m'encanta que facin que grups així del rotllo també s'atreveixin a fotre mm, eh, guinyo, guinyo referències a, sí. a, a coses friquis, no? Mm. <laughs> jo que sóc una mica friqui. Això t'omple el cor, no? <laughs> Com me va, me va xivar que la de Dracaris sí. sí. Pues també fa referència al burnout. Sí. No? I per parlar del Burnout, pues, diu, fa servir el Dracarys, que és d'una altra sèrie. O sigui, sí. és una, altra, una altra cançó on foten guinyo, guinyo. Guinyo, guinyo. Això mola, això mola. <laughs> Bueno, és... Gràcies, gràcies. Els friquis com jo necessitem aquestes coses, també. <laughs> és tot això que fa aquesta, aquesta colla aquest, aquesta colla d'amigues que són Sectum. Ah, va, deixa'm-ho dir, deixa-m'ho dir. Pròxims bolos de Sectum. El Punt Cugat. Ué! Eh, festivalasso vaig anar a una edició... <laughs> Vaig anar a una edició del Punt Cugat allà al, a, en un parc que ho fan, festival No, no. Pues el Punt Cugat, ué, que serà el 23 de maig, a les alternatives de la Prospe, ué, el 30 de maig, i el 26 de juny a les festes de Gavà. ué. ué. <laughs> Quina descoordinació. Sí. <laughs> eh, pues Som això, així. si ens bolos de Sectum aneu, aneu, I tant, aneu no a gaudir-ho, família. Molt bé, i tant. Molt bé. Sonen que tronen i són una bandaza i, i tenim moltes ganes de, de que acabin de treure tot el que han de treure. Que treguin la, a, veure, a veure com sona. I anar-ho desgranant aquí al pim-pam-pum. Si sona com aquest, jo... Així. Sí, sí. Vamos. I tant, i tant. Molt bé, doncs després, després d'aquest tema zarrangano de, de la família de Sectum, anem a més música combativa, continuem ara en cinquena ronda, obrim, obrim les rondes de campionat, es ve, es ve el bo i el millor d'aquest programa, i ho farem mitjançant Bratacus, que s'arriben des de Glasgow, i és una banda... Ara, punt... al final sí que te'n vas cap a... Ah, no, Glasgow, no... No Belfast, perdó. Mm, por ahí, ahí rozando. Lo dels Peaky Blinders, te deia. Abans no sé si ho havies pillat la referència del, T'has canviat de màfia. Ah. Te... Que la Jo no ho havia pillat, pues, eh? Pues, pues segurament, no. segurament no, eh? <laughs> Era un altre, un altre guinyo d'una sèrie. Eh, guinyo, no... guinyo dels Peaky Blinders. Estic molt enfadat amb, amb tot això dels Peaky Blinders. No, no, no pot ser. Però venen de Glasgow i són bratacos. És un, no és una banda, és un duet. Sembla sembla que són Ojo, més, eh? eh? És un duet. Es van formar el 2018 i porten un punt cru, directe i sense filtres, amb una energia que sacseja des del primer segon, amb lletres afilades i crítica social i molta ràbia transformada en música. Des del seu treball Bad Test, del 2019, us deixem ara amb un tema que denuncia la pràctica de tocanisme, que és quan una dona o identitat dissident és inclosa només per complir la quota o aparentar inclusió, però sense donar-li poder real. Som Bratacus i el seu tokenet. Tira-me-la! Bravo. Són molt bèsties. Ojo. Ja som molt bèsties. És veritat que només eren dos, hem dit, eh? Sí, sí, sí, són ah. molt bèsties. I semblaven cinc, eh? Des, des de Glasgow, Bratacus. Tralla, I, bueno, aquest tokenet, que fora micro hem estat mirant i sí que és una, és una pràctica bastant fastigosa que, mm. que no, que no s'hauria de fer. Però va. Ahí estan, Blatacus bueno, és... per, per sí, situar-ho. Ho has explicat bé, és això de, sí. de complir les quotes per quedar bé, no? I però per, sense per poder, cap pues, Això, el típic festival, el Vinyarroc, porta dos grups de, de, de dones, per dir que hi ha les, dies. les posen una franja horària de merda, de merda mm. correcte. però ells ja poden dir, sí, sí, Cabrons. tenim grups de dones al festival, i és només per... No, realment no tenen cap mena d'interès, simplement és per... Bueno, el, és el postureo a, puro i duro, no? O sigui, és el, el, sí. el guaix, el whitewash, no sé què, no? També és... Aquest... Pinkwashing. Eh? Pinkwashing. Pinkwashing. Mm. Són aquestes... Eh, sí. És el mateix, però una altra, una altra cosa, però mm. és aquesta idea, no? De... És a dir, és masclisme. Exacte. És masclisme, correcte. Sí, sí. És així. Mm. Però això passa amb l'ecologisme, passa amb, sí, sí. amb, amb tot. Eh? Transversal, sí, sí, jo estic d'acord. Les vale. empreses, per guanyar dineritos, pues, fan veure que són una cosa que no són. Mm. Que no són. Tal qual. Tal qual ho expliquem. Tant de bo algun dia podem canviar aquest puto món de merda. Seguim amb més música combativa, seguim aquí al Pim Pam Pum, amb tota la ràbia, amb tota la intenció i amb totes les ganes de seguir gaudint amb totes vosaltres. Ara és el torn de la mestra Sadi, que ens porta el seu cinquè tema, Parteu les criatures. Què ens portes? Doncs vinga, jo vinc amb la Beer, eh, amb la cançó, no sé si es dirà així o no, Smae o... Us ha molat, eh? Sma 3, Sma 3, Sma és impronunciable. Quan hi ha lletres i un número allí tot junt i és en un idioma que no domines, sí. pues, dius, què faig? Com, que, ara què? És mai, no sé. Avui, avui el mestre Tecles també ha estat a punt de portar una de, de la mateixa... Sí. sí, hem tingut aquí... És un disc no de quatre cançonetes perquè... només. Sí. I... Això apunta maneres, eh? I ella n'havia triat una i una altra al final... Me l'he quedat jo. Sí, jo he dit, doncs jo em porto una altra, cap problema. Mm. I sí quasi ja la, la que volia portar ja la portaré sí, sí. la setmana que veu quan sigui. I dos. Però sí, sí, l'hem localitzat al mateix temps perquè jo, no sé tu, però jo no la coneixia. Jo tampoc. No, sí, no. Aquesta setmana, preparant el programa, tots dos hem localitzat a, eh, a això i hem que dit, guai. epa, que guapo, anem a portar-ho. Mm. <laughs> sí, doncs us la presento, vale? és eh, nascuda a la periferia de l'escena underground de Rabat i Casablanca, encara que creada fora del Marroc. Vale? Durant el confinament va passar de ser un duet a ser un quintet i està dins de l'escena punk i Riot Girl. Uau. Uh, pel que he trobat, vale, us explico una mica el que he trobat. Ara llegeixo, <laughs> o sea, perquè quede claro. <laughs> eh, diu, cerquen construir un refugi per a aquells que no encaixen. Actualment, establerts a Europa, els membres de TACBIR no utilitzen els seus noms públicament i amaguen les cares per evitar amenaces i detencions policials a causa de la repressió que pateix l'escena punk al Marroc. No obstant, la líder de la formació matisa que l'islam no és diferent que altres religions que considera misògines, homòfobes i retrògrades. Takbir està en contra de totes les religions, ja que les considera una forma d'opressió. Just. És nascuda a un context conservador i explica que en una, en una entrevista expliquen que han hagut de tancar lligams en família, inclús bueno, família, amics o penya propera, per poder seguir tocant i ser coherents amb el seu estil de vida. Ja ves. Uh, la cançó està dins de l'àlbum que es diu Victory Belongs for Those Who Fight for a Right Cause, que seria, bueno, la victòria pertany als que mm, lluiten per una causa justa, no? Eh, I és el seu primer treball, que són això, quatre temetes, i um, un disc que qüestiona el sexisme, l'homofòbia, el racisme, i d'on traiem aquest temazo, que flipareu i és espectacular. Fot-li. Fot-li. Mare meva, quina brutalitat, quina bestialitat, espectacular. Takbir, i Takbir aquest és... cantat en àrab de, del Marroc. I l'Smart 3, o com se li digui. SMA3. Ah, SMA. Això és el nom de la cançó. I no? Takbir és T-A-Q-B-I-R. I com sonaven, eh? Fins i tot amb un toc mig garajero i sí, tal. Sí, una mica de synth-punk una mica fet, postejada, eh, també. He estat buscant, perquè és una... com que al final no portava aquesta cançó, no m'ho he apuntat. Però quan vaig estar buscant info, aquesta, això que hem escoltat forma part d'una un, espècie de moviment musical que té un nom. Uh -huh. vale? Allí té, té un nom. I aquest nom, que ara no us sé dir, el dia que porti la... Això la us, teva? us explico bé, si ho torno a trobar. Sí que ho trobarà, sí. Eh, ve d'un llibre. Es veu que va haver un llibre que es va fer bastant conegut, on en aquest llibre parlaven d'una tribu de punkis. Ahà. Vale? De Marroc, de Mar al Marroc. Marroquí. Que això era bastant dissidència dins de, Molt, con totalment. Del context, no? I aquella, pues, pues d'aquesta moguda va sorgir com una idea es va fer com una Ideologia. imatge, una imatge mental de la gent, no? De, ah. hosti, punks del Marroc, això és possible. I llavors va començar a sortir gent que a través del llibre va començar a fer tribus urbanes punk al Marroc. En sèrio? Sí, i allí ja és aquest moviment així. I s'ha creat un, com una escena, un moviment i... Això és el que vaig entendre jo. Hòstia, que ja us portaré el, el nom, si el trobo, de, de, lo que, de la paraula. És una paraula... És que ara no em surt, em sap greu. Que guai. Quina bona troballa. I, sí, sí, i, per i, això... I, la... I tant de bo vagi molt endavant... Doncs per tota això la volia portar, perquè a part de que és una mica synth-punk, així, sí, garajero, no, no, com tu que... dius que és el que ens acostuma a agradar últimament. Fins i tot eh? postejava una mica, eh? Sí, sí, sí. Pues a part de, de la música, quan vaig buscar una mica d'info i vaig trobar això, dic, bueno, és que és empoderament, és pum, pum, sí, pum, sí, és sí. tota una moguda. Ja, ja, ja. Dic, val, val molt la pena portar-la aquí i, i compartir-la. Que guai. No, I, no. Pues genial, no? És que, genial, genial. És que pel món es fan unes coses i hi ha gent que lluita allí als llocs on més recòndits de, del món, te'n trobes... Allà on hi ha repressió hi ha acostuma a haver... La, hi ha resistència. Sí, les expressions més fortes de, de la búsqueda de la llibertat i, i tot I tant. això. Molt bé, ben, ben trobada per part de la mestra Sadi. Seguim encara... Encara més... la tenim, no està dient res, pobra, perquè ha anat a, a buscar unes birres i... Sí. Ara, ara. Mira, mira, mira, està arribant, ja. està arribant. Arriba, arriba, arriba la mestra Sadi. Hem estat comentant abastament la, la cançonassa de, de, de Takbir. I... Un temazo. Un temazo. Un temazo com, com tota la resta que estem portant. Esperem que estigueu gaudint amb tota la selecció d'aquesta edició 539 i, i seguim encara més endavant. Això no s'atura, anem a, a, a De Güello. Anem a De Güello perquè arriba la penúltima del Mestre Tecles i sí, després ja ens, ens anirem al, al final del programa. Si amb l'anterior cançó ja em veu els ulls vidriosos, pues <laughs> ara, ja, ara, ja... ara, ara ploraràs. <laughs> D'alegria. D'alegria, d'alegria. Són Sot, aquesta banda fetitxa que tenim aquí al Pim Pam Pum. Ai, sí. Doncs... Enric sempre que pot porta Sot. Però és que avui... Bueno, i ara més, és no? És que avui a les 4 han tret nou disco. Avui a les 4. Fa, fa unes hores. Fa 6 hores ha sortit a... aquest material, que de fet ens ho han passar amb una mica d'antelació perquè ho poguéssim catar i, i portar-ho aquí al programa. O sigui que moltes gràcies família, o sigui, ens encanta. No, no, és, és increïble com ens tracten la gent dels grups. Això, la veritat és que és una de les coses més, més gratificants que té el, el fet de fer programa i, i de poder oferir música de, de tanta i tanta gent. I tant, i tant. És, és, és, és un plaer. O sigui, potser ja ens, potser ja ens el més guapo. O sigui, nosaltres, encara que no passessin coses guapíssimes com això, <laughs> doncs sí. doncs vindríem aquí i ens ho passaríem bé. Mm. Estaríem a casa posant-nos cançons i flipant amb les cançons. Però és fent... que si, a més, passeix, passen coses com aquesta, Clar. doncs dius, va, tia. És quan agafa sentit. Sí, sí, sí. sí. Doncs Sot, acaben de treure disc, és un disc petitet, només són quatre temes. Bueno però bueno, quatre temacles. Mm. Correcte, tema zaranga no s'ha per la vena. <laughs> El disc es diu Dos dies, dues nits trauran vi vinil, que jo ja l'he sí, fet eh? el pre-order, ja pre-order a Bandcamp, sigueu ràpids, que no sé si n'hi haurà moltes còpies. Ah. <laughs> eh, que el pròxim programa que acabi amb set, aquí... No, no, com, com un clau. Com un clau. <laughs> com un clau. Doncs són quatre temes i com que o jo o algú altre les portarem totes, pues he dit, començo per la primera, perquè és que no em decidia, les he estat a, a casa escoltant... No cal, si sonaran totes. Sonaran totes, doncs pues comencem per la primera i anem baix. Així no ens perdem. Uh, <laughs> aquesta es diu Espurna. digues que continuï lluitant. De Salvador Antic, eh? La, la frase... Allà Gallina de piel. Tremenda, tremendíssima, espectacular aquí al pim-pam-pum. Sot. Molt bé. La primera de quatre que passaran per aquí. I tant, i tant. <laughs> Una a una. Molt bé. Aquest post-punk, jo crec que no puc fer una altra cosa que felicitar-los, perquè... Sí super reconeixible ja. Sí, ja ten, han trobat un so. Sí. És un estil Són... molt propi. Aquest post-punk. Molt seu. Mm. A més, les quatre en català. Ja, ja, mm. ja, ja, ja. No, no, és que... Ni un pèl. Un odi noi. Un odinoi. noi. Un odinoi. noi. De dalt a baix. Molt bé, fantàstic. Felicitem a, a la penya de Sot, que, que tant ens agrada portar aquí el pim-pam-pum i que, i que tant gaudim... Ojalà que... els poguéssim tenir una entrevista aquí. Ojalà. Sempre és casa seva, sempre és casa seva i, i sempre els posem, vull dir que serà, serà cosa que, que vulguin i que ens diguin i, i segur que ens trobarem, segur que sí. Ah, i abans de passar al següent grup, deixa'm dir que això toquen aquest dissabte de tarda, crec que comença a les 6 i mitja, es concert així com de 6 i mitja a 9. Mm. De tarda, eh? De tarda. Que guapo. A La Cinètica, un centre social Hòstia, ocupat, el, el cine aquell ocupat a, sí, sí, a Sant sí. Andreu. Sí que ja porta com 10 anys ocupat o no sé quants en porta. Que se'l volen carregar, de fet. Sí, sí, estan, sí. ja fa temps que estan com en mm. perill, però de moment... A... Eh, sí. Potser algun dia podríem dedicar un programa a la cinètica. Sí, també. Mm. Doncs toquen Sot amb The Fuji i Night Watchers, i, de fet, és el primer concert de, de lo que serà una gira per la Esteu península guapo. conjunta de sot amb Night Watchers. O sigui, comença la, la gira... Ja, per tota la península aquest dissabte, ibèrica. Eh? I després ja diumenge i no paren, estan no sé quants dies tocant per, per ahí. Que estan guapo. sortint, estan molt sortint bé. fort. Sí. Que guai. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues després d'aquest tema zarrangano del Mestre Tecles... Jo m'he quedat a gust, eh? El més tecles ja? ara mateix Família, no pot ser la, més, la més fura, feliç. sectum, sol... so... so... A veure, això què no, no. és? Això què és? Vaya programa, s'ha desmarcat, tio. Bueno, que ens hem... Sí, que no eren sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. No, no, la veritat és que fa, fa patxoca amb totes aquestes novetats i, i en tot, eh, totes aquestes bandes que tant, que tant estimem, perquè la veritat és que al final li agafes molt apreci a tota la gent que s'ocorre en, en el món de la música reivindicativa. Mm. Ara acabo de rebre un e-mail de, del Bandcamp, perquè segueixo alguns grups i el Bandcamp t'avisa quan treuen coses noves i Diu, nova cosa de gos mullat, que també Epa, són una penya d'allà sí. ponent. Lleida com, com Sot, que són mig, mig d'allí i, mig d'aquí. I, que tenen autèntics temazarranganos també, que han sonat sí. aquí al programa, vull dir que sí, sí. Doncs pues mira, el proper programa... El eh, proper. <laughs> I tant que sí. Cosetes de la terra ferma, clar que sí. Seguirem a, a la gent de Cos Mullat. Què, anem a les últimes de les últimes? Uh, ja, tu ja bueno. entres a l'última ronda. Clar, clar, sí. això s'acaba. Quin remei. Ja. Uh. Sempre se'ns se, se esmuny de les mans sí. el, el programa. Sí, sí, es fa curtíssim, tio. Sí, però bueno... És, és, quan, és més, és el que té. quan més excitats estem aquí, no? després de tots els temazos que ja estem a, a tope... A tope. A les puncarrades màximes, llavors s'acaba. Això... És així. <laughs> pues, si s'acaba, i, i, o, o si es comença a acabar, jo començaré acabant amb, amb un tema que em balla al cap ja fa, ja fa setmanes, podríem dir, fins i tot. És el Robe, que va, que va marxar fa un temps i que vam fer un programa molt xulo. Tu i portes que... uns mesos tocadillo, eh? Sí, sí. és que jo, jo quan, quan vam fer el programa us vaig dir no serà l'última vegada que el mm. porti. Mm. I, I estic portant pues, coses seves o, o rareses, podríem dir, mm -hmm. i, i aquesta és, és una d'elles. Tu has continuat amb l'homenatge. Sí, sí, no l'has deixat mai. He, he pensat, per què no? Sí, sí. Si em molen i a més me, me les vaig posant, la veritat és que les mm. escolto força i, i em mola, em mola escoltar el Robin. m'estic llegint el llibre, bueno, és, és tot un, un mejunge. Mm. És el geni de Plasencia que ens va deixar fa pocs mesos, despulla la cançó Calle Melancolia, de Sabina i la porta cap al seu terreny, roc pausat, peu trencada i una nostàlgia que pesa, una mirada a la solitud, al pas del temps i a aquells carrers on tots en algun moment ens hem perdut. Tanquem els ulls i deixem que travessi. M'acomiado de tots vosaltres amb Robe i la seva Calle Melancolia. Sebagai era la versió del Robe de Calle Melancolia. Callinita de piel, eh, amb aquest final, la veritat. Sí, molt xula, molt xula. És, és un temazo i bueno, el violí molt ben posat, bueno, tota la música molt ben trobada i, i la veu del Robe amb la lletra ben, ben posada del Sabina, pues, bueno, per la gent que sigui gran i per la gent jove segurament ni fu ni fa, mm. però per la gent gran segurament els hi haurà recordat alguna cosa. Segur. Segur. I és que el va ser fins a Extremo. Ja el Robe Mm. Jo no el vaig acabar de... No l'he mamat, mm. i llavors no... Jo alguna cosa. No tinc jo aquest això amb les últimes, però... Però bueno. Sí. El hombre pájaro i coses així sí. eren, eren només robe i era molt... Fet, les he conegut aquí perquè les heu estat portant sí. vosaltres mm. Eh, a, durant l'homenatge. A, mi, a, o... a mi em sembla que, que no va defallir en aquest sentit, no? Que, no, que, a, a més, és ah. el que parlàvem el dia de del, gènere, no del de... tribut. Que que és un estil molt significatiu, és molt concret, és mm. molt representatiu i el reconeixes ràpid, al final és... Sí que l'extremo duro és tot el que envolta la banda, no? Però... El wojo. Aquesta essència... El duro era molt el wojo a nivell mm. musical mm. i, i a nivell poètic i a nivell de lletres era el robe i, Exacte, I sí. aquesta dualitat és el que va fer les delícies durant molts anys, després mm. es va quedar sol el robe mm. i no va defallir. I, bueno, i, i segueix el, el Guojo segueix. Vull dir que seguim endavant. Molt maco. S'acaba, s'acaba aquesta edició 539. Ens ho hem passat molt bé amb totes vosaltres que ens heu escoltat fins ara i, i ens, ens acomiadarem amb un resum i amb dos temes arranganos que porten ben guardats. La més t'està en tecles. Go. Se m'estava colant aquí. <laughs> Estava buscant informació i ha començat a sonar el meu mòbil. Ah, sí, eh? Perdoneu. No sé si s'ha colat o no, però... Jo, una mica, sí, una mica. Sentit, Sadi, sí. sí. Segur que sí. Pues el programa d'avui l'hem dedicat molt especialment a tota la comunitat educativa que la setmana passada va sortir en massa per reivindicar una escola pública de qualitat catalana i una feina digna. Les docents van donar una lliçó de com es lluita pel futur d'aquest país, es van tallar carreteres i autopistes i es van viure vagues i manifestacions històriques. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a la lluita de les docents, perquè lluitant també estem educant. Per la dignitat docent, per l'educació dels nostres nens i nenes i pel futur del país, ni una passa enrere. A la secció Punky Dona... Punky! Punky! Hem tingut el plaer de conèixer una mica més de les cendres, baix i ànima de la banda punk barcelonina Baby Jane. I a la secció Foli Seitan... Foli! <laughs> Encara no us hem presentat... Però ho farem però us seguit. farem d'aquí doncs dos minuts. Sí, o, I tant. Lo que duri la... Avui també hi ha lo secció... que la meva presentació. La, <laughs> sí, correcte. <laughs> Avui també hi ha secció Foli Seitan i tot Foli. i que no la presentem encara, perquè és l'última no de les últimes... No te la perquè ho diré després, però sí, però mm. aquí està. I l'última no de les faltar. últimes la tira la mestra... L'última de les últimes... La penúltima no, de les últimes. La penúltima de les últimes la tira la mestra Sadi. Amb què t'acomiades? Doncs va, jo vinc amb el que ja és eh, tradició en aquest programa per acabar... Acabar! Ah, vale, vale, vale. All right, 13-12. és una banda, eh, es diuen Blau, eh, Blue House, amb dieres i a la A, que això ja ens indica cosetes. Eh, són, és una banda de techno pop punk queer. Oh, uh, i, i amb dièresi, eh? Ojo, I amb eh? dièresi. Ojo, eh? Des d'Argentina. De eh, sí, qué bueno estan, que viniste estan dins de l'escena antifa, queer i tal, i presenten un projecte és molt eclèctic, molt satíric, molt provocador. Fan el que és volen. molt guapo. I, com diuen elles, són la festa de la insurrecció. Yeah. <laughs> I el tema es diu Sucio i, i és un temazo que per acabar doncs, em venia molt de gust. Em venia... Clar que sí, sí. Ha, vingut aquí al pèl. Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues després d'aquesta de, cançonassa de la Sadi, última de les últimes la tirarà el mestre Tecles i amb què t'acomiades? Jo, per acabar, me'n vaig fins a Canadà, al Quinto Pino. Ben lluny, ben lluny. Ben lluny. I us presento una banda que es diu World of Pleasure, o sigui, el món del plaer. Del plaer. És una banda vegan straight edge. Foli! Mm-hmm. Foli! vegan! vegan! Foli vegan, go vegan! <laughs> doncs això, és una cançó homònima perquè el disc de... <laughs> que us porto es diu World of Pleasure, també, del 2020, i la cançó que he triat es diu Domination, que, si escolteu la lletra, no és dominació, sinó que és dominació vegana, és vegan mm. domination, mm. Mm. perquè oh, és, lo que, és lo que proposen, o sigui que... Dominació vegana. Que la dominància sigui de part del veganisme. I claro, no de... aparteu-vos ja tots aquests assassins d'animalets mm. i... I... que instaurarem una altra... Una altra... D'això, no sé, ara no em surten les paraules. Ja una no altra pot... cultura alimentària. <laughs> una altra doctrina. <laughs> no només alimentària, sinó... Bueno, és que el veganisme va més enllà de l'alimentació, eh? Mm. Tinguem-ho present. Mm. És Cert. Sí. És no utilitzar els animals per, per res. Exacte, hi ha molts productes que no sigui que per acariciar-los i ja està. Exacte. Mm. per conviure amb ells. Sí. Per estimar-los. Ni per experimentar mm. experimentació mèdica, ni per treballar al ni camp... Ni cosmètica, ni res. Ni per fer pells, per vestir-te, ni per fer un sofà Sky, ni, ni res. Just. Això, doncs, World of Pleasure, porto aquesta cançó que es diu Domination. I ja està, això m'acomiado jo. És, és una mica contundent la cosa, me l'he no, guardat no. pel final així... Manolada, eh? Molt bé, clar que sí. <laughs> Molt bé. I ja està, i m'hauré quedat a, a gust, ¿no? gustito. Lo, se, lo següent. <laughs> I con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. <laughs> Molt bé, pues, doncs, eh, ha estat un plaer estar amb totes vosaltres, ha estat un plaer estar amb la Sadi i estar amb el Ricky i gaudir amb tota la gent que, que encara ens escolta, que encara resisteix. Escoltar el Pim Pam Pum també és un acte de resistència. I, oh, i us, us encoratgem a que ho feu sempre que pugueu i, i és un plaer que ens escolteu i sou el motor que fa bategar aquest programa, sou l'autèntic cor que ens fa moure, ho he dit al revés. <laughs> sí, sí, sí, correcte. I bueno, com sempre... Sí, sí, estava, estava intentant agafar el fil, però no... no. I com sempre... Que ja diem entendemos. <laughs> Ja nos entendimos. Com sempre diem, família, ens, ens veiem a les xarxes. I pels carrers, i els concerts. I revolta! I... <laughs> Su! Su! sucia, puto marginal. Trola, trolo, culo, gordo, comunista e inmoral. Me declaro inmortal, sucia, puto marginal. Trola, trolo, culo, gordo, comunista e inmoral. Me declaro inmortal, sucia, puto marginal. Trola, trolo, culo, gordo, comunista e inmoral. Me declaro inmortal, sucia, puto marginal. Trola, trolo, culo, gordo, comunista e inmoral. deixar... I als carrers... Salut i revolta!